На предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители за Народно събрание на 9 юни гласоподавателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна котия, посочва сторичната община на сайта си. Тази година ще бъдат използвани два избирателни списъка за гласуване. Заявления могат да бъдат подавани не по-късно от 14 дни преди изборния ден чрез писмено заявление, което се попълва по образец. Заявлението се подава подписано до 25 май до съответната районна администрация на столичната община. Избирателите могат да подадат и електронно заявление без електронен подпис чрез портала на Столична община за електронни услуги за избори до 25 май. Посочват от общината, избирател, който не е успял да подаде заявление до 25 май, ще има възможност да го направи до 3 юни, при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Допълнителна информация за начините за подаване на заявления може да се получава в работни дни на безплатния телефон 029041351.